سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وفين tukufu إسلام بعد ya kuregesha shukrani سبحانه وتعالى na kumtakia rahma na amani bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam maudhui ya leo ni maudhui nzito maudhui ngumu lakini kwa umuhimu wake nitataja baadhi ya yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatufikia katika darsa hii ya leo tukimuomba Mwenyezi Mungu iwe ni kwa ikhlas kwa sababu yake hatutaki lingine lolote ila tutataka radhi zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa darsa hii na tuweze kupata kufanikiwa kufahamu na kuweza kutumia yale mazuri tutakayopata katika darsa hii kama mlivyoambiwa darsa ya leo yahusiana na alhajru kuwahama au kuwakata watu ikawa hakuna mahusiano na yote hayo kwa sababu ya wakati sitotaka kusema lolote langu mwenyewe nitakwenda moja kwa moja kufasiri kadri niwezavyo kulingana na vile ilivyokuja katika kitabu cha تأملات في مسألة الهجر في الكتاب في ضوء الكتاب والسنة mazingatio katika sala la hajr ya kuhama ya kuhamana na kugurana na kukatana kulingana na ilivyokuja katika mafunzo ya Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam cha Sheikh Dr. Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari ambaye ni mhadhiri wa Jamia al-Islam Jamia al-Islamia bil Madinah an-Nabawiyya ash-Sharifa ameandika kitabu hiki ni kitabu ambacho ni muhimu mtu apate kukisoma na kukifahamu na kukikariri mara kwa mara kwa kuwa ni kitabu kilicho na faida nyingi hususan katika zama zetu hizi tulizo nazo kama nilivyosema kwamba nitaingia moja kwa moja katika maudhui asema قال الراغب الأصفهاني na nachagua baadhi ya nikat na, na sisomi kila kitu nachukua baadhi ya nukta ambazo ndio tuweze kumaliza darasa yetu asema qala ar-raghib al-asbahani al-mufradat al-hajr fi wal-hijran mufaraqatu al-insan ghayrahu imma bil-badani wa imma bil-lisani wa imma bil-qalb katika lugha ya Kiarabu katika wanazuoni ama wasomi wa lugha ni huyu الامام الراغب الاصبهاني اسمع ketika kitabu chake cha al-mufradat ambacho ni kitabu katika vitabu vya lugha الهجر او والهجران الهجر والهجران كوهامنا كهامنا مناكني مفارقه الانسان غيره ni fariki ni kufarikiana kumwepuka mtu mwenzake amkate mwenzake amwepuke awe mbali na mwenzake ima ki, katika kiwiliwili akawa hayuko karibu naye wa imma billisani au kwa maneno wa imma bilqalbi au kwa moyo awe hayuko karibu naye kwa moyo na moja kwa moja itakuwa inamaanisha kwamba unamchukia mtu yule na akatoa dalili nyingi katika kitab katika Qur'an وبوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح الإمام البخاري ameweka mlango katika kitabu chake cha sahih kuna mlango alioweka katika kitabu al-adab katika kitabu cha adab katika sahih al-bukhari babu al-hijra kuna mlango wa hijra ametaja mlango wa hijra wa kuhamana wa kauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akataja kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema la yahillu lirajulin si halali kwa mtu an yahjura akhahu amhame ndugu yake fauka thalathin juu ya siku tatu قال الحافظ العيني اسمع الحافظ العيني رحمه الله في العمده Umda hiki ni kitabu ambacho kwamba pia vile vile kimesharehesha Bukhari sahih al-Bukhari asema rahimahullahu ta'ala al-hijratu bikasri al-ha'i wa sukuni al-jim hijra neno hilo kwa kuweka kasra kwa ha al-hi na wal sukuni al-jim al-hijratu asema maana yake hiya mufarakatu kalami akhihi al-mu'min ni kuacha kumzungu, kumzungumzisha kuacha kuongea na ndugu yako muumini ndugu yako muumini uache kuzungumza naye kuongea naye maatalaqihima pamoja na kuwa wanakutana wanaonana lakini wawe hawazungumzi wa i'radhu kulli wahidin minhuma na kila mmoja awe anampa, anampa nyongo mwenzake yani manake anapomuona mwenzake hugeuza uso anageuza uso hamwangalii hazungumzi naye awe anapomuona mwenzake anakuwa ni mwenye kumpa nyongo yani manake hamwangalii wala hataki kusema naye Al-Imam Muslim ametoa ametaja hadithi katika sahihi yake hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu asema anan nabiy sallallahu alayhi wasallam qala Mtume sallallahu alayhi anasema la tahasadu, msihusudiane wala tanajashu, wala msifanyiane najshi ambayo ni moja katika sampuli ya kufanyiana khiana, wala tabaghadhu, wala msichukiane, wala tadabaru, wala msipiane migongo. Akasherehesha neno hili wala tadabaru Alhafidh Abu Ubaid katika gharibi alhadith ya kuelezea maana ya maneno ya hadithi asema atadabur tadabur maana yake nini ni almusaramatu walhijran ni kukatana na kuhamana maakhudhun imechukuliwa katika neno gani min ayuwalli ar-rajulu sahibahu dubura ni kila mmoja amwelekezee mwenzake mgongo wake wayurid anhu biwajhihi na ataki kumwangalia ajiepushe kumwangalia au kumwelekea kwa uso wake wa huwa taqatu na huku ndiko kukatana hii ndio maana ya kukatana na kwa maana hiyo ameelezea amesema al-Imam Malik rahimahullah fil Muwatta fil Muwatta imekuja maneno au maana kama hii kwa hivyo al-hijra au al-hajru kuhamana ni mtu awe anamkata mwenzake kwa kuwa akimuona akapita njia nyingine au katika mazungumzo akawa hasemi naye hamtolei salamu hana kukutana naye katika lolote hataki chochote kinachohusiana naye watukufu islam na hapa kuna tambihi mbili kama alivyosema uh, Sheikh Abdul Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari rahimahullah uh, hafidhahullah asema at-tanbihu al-awwal tambihi ya kwanza ni liyulama anna alhijrata bilqalbi hiya alasl kuhamana kwa moyo ndio asli ndio msingi mtu kumhama mwenzake akamkata mwenzake au akahama kwa moyo wake akawa amehama kutumia moyo wake ndio asli ndio msingi wa hijratul buldan albadani wallisan tatba'ani na mtu kumhama mwenzake au kuhama kwa kiwiliwili na kuhama kwa ulimi kuacha kuzungumza na mwenzake ni ni yenye kufuatilia ya asli yani manake ya mwanzo ni mtu kwa na kuhama kwa moyo wake mwanzo kama alivyosema al-Imam al-Imam Ibn al-Qayyim amesema al-Imam Ibn al-Qayyim katika kitabu chake Ar-Risala Ar-Risala at-Tabukiyya asema katika safha 35 ان اهم شيء يقصده يقصده انما هو الهجره الى الله ورسوله mtu apaswa akusudia katika kuhama kwake katika hijra yake afanye hijra kwa mwenye kwenda kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake fa innaha fardhu ain hiyo ni faradhi ya lazima kwa kila mmoja ala kulli ahadin kwa kila mmoja fi kulli waktin kwa, kila, kwa wakati wote na wa annahu la fikaka li ahadin an wujubiha na hakuna yeyote ambaye ana anaepuka ulazima huu kila mmoja alazimika ulazima huu lazima awe ni mwenye kufanya hijra hii wa hiya matlubu Allah na hii ndio ndio anayoitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayoitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa muradu min al-ibad na anayoikusudia anayoitaka kwa waja wake kwa sababu hijra ni hijra mbili asema hijra ya kwanza ni hijratun biljismi ni kuhama kwa kwa kiwiliwili kutoka mji hadi mji mwingine na hii ahkam zake zinajulikana ahkam za hijra zajulikana ni maalum lakini si ndio ilokusudiwa hapa walhijra asema hijratu thania hijra ya pili alhijratu bilqalb ni kuhama kutumia moyo wako kuhama kwa moyo kwenda kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake na hii ndio iliyokusudiwa huna hii ndio iliyokusudiwa hapa ha, wa hadhihi alhijra kuhama huku hiya alhijratu alhaqiqiyya huku ndiko kuhama kwa, kia, kwa, kwa hakika na ndiko kugura kwa hakika wa hiya alasl na ndio asli na ndio msingi katika hijra hii wa, wa hijratul jasadi tabi'atun laha na ndiyo ambayo kwamba inafuata iwapo utakuwa unamhama mtu kwa kiwiliwili basi hiyo ni kuhama ambayo yafuata asili ambayo ni moyo msingi wa pili ambao ni muhimu sana ni muhimu sana na ni kubwa tupate kuizingatia ni liyulama anna min usuli ahli sunnati wal jamaati al-azima katika misingi mikubwa ya ahli sunna wal jamaa misingi mikubwa ambayo haipaswi ku, kughafilikiwa ama kusahaulika au kupuuzwa katika misingi ambayo iliyokuwa ni muhimu sana wujubu lijtimaa ni ulazima wa kukusanyika watu wawe na umoja watu wapendane watu wasaidiane katika dini na wawe ni watu ambao wameepuka kule kutengana na kugurana wa nabdhi alfurqati walikhtilaf watu kuepuka kufarikiana na kuikhtilafiana msingi katika misingi ya ahli sunna wal jamaa ni watu wawe wamoja wasiwe ni wenye kufarikiana wasiwe na ikhtilaf wa an yakuna alijtimaa na iwe huko kukusanyika kwao katika misingi ya alisunna iwe kukusanyika kwao umoja wao kupendana kwao iwe alal haq wanapendana juu ya haki washikane juu ya haki wa bil na washikane kwa haki wasidanganyane washikane juu ya haki na wawe pamoja kwa haki wanapendana kwa, kwa haki walil na kwa ajili ya kunusuru haki na kuifuata haki qala Allahu jalla wa ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa'tasimu bihablillahi jami'a shikamaneni na kamba ya Mwenyezi Mungu iliyo madhubuti nyote kwa, kwa, kwa, kwa pamoja wala tafaraku wala msifarikiane na Mwenyezi Mungu pia vile vile atuambia innal ladhina farraqu dinahum hakika wale ambao walifarikisha dini yao wakawa na khilafu ndani yao wakanu shi'an wakawa makundi makundi ndani yao lasta minhum fi shay hauna jambo lolote kati yao ha, wewe si jukumu lako kwa wao hauna usishirikiane nao yani manake haupo katika jambo lolote kati yao wal ayatu fil babi kathira na ayat ambazo zimekuja katika kukataza watu kutengana ni nyingi mno tuamrishwa kuwa wamoja wakala alayhi salatu wasalam mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika hadithi ya abi huraira asema kama ilivyokuja katika sahih muslim inna allaha yarda lakum thalathan mwenyezi Mungu anawatakieni mambo matatu anawaridhieni mambo matatu yakrahu lakum thalathan na anachukieni kwenu nyinyi mambo matatu na katika yale ambayo anayoyapenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenu nyinyi Mtume sallam akataja wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu na mshikane na kamba la Mwenyezi Mungu nyote kwa ujumla wala msifarikiane na hiyo ndio shahid na mahala petu pa makusudio katika hadithi hii asema al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'lamun mnajua enyi waislamu anna min al-qawaid al-azima kwamba katika misingi madhubuti misingi kubwa kubwa ya ahli sunna wal jamaa alati hiya min jamaa hiya min jima'i din ambayo ndio katika kukusanyika katika dini ama ndio iliyokusanya dini ta'lifu qulub ni kukusanya yani ku, kuunganisha nyoyo ta'lifu alqulub watu wawe ni wenye kupendana ta'lifu alqulub watu wawe ni wenye kushikana wajtima'i kalima iwe neno lao ni moja wa salahi dhati albin wapate kusuluhisha chuki zilizo kati yao na vurugu zilizo baina yao fa inna Allah ta'ala yaqul kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema fattaqullah mcheni Mola wenu wa aslihu dhata bainakum na msuluhishe yale yaliyozuka baina yenu katika mambo ya kuwatia khilafu na ugomvi baina yenu na ayat wa dhakara ayatin fil maqam na akataja aya nyingi katika ambayo yanaunga mkono masala haya thumma qal kisha akasema Sheikh ulislam wa amthalu dhalika an nusus na mifano hiyo katika katika dalil katika ayati zilizokuja na hadithi zilizokuja katika kuamrisha umoja bil jamaati wal i'tilaf ambazo zinaamrisha jamaa watu kuwa ni watu wamoja na kushikamana tanha anil furqa na, na zinazokataza zinazo watu kufarikiana na kuikhtilafiana wa ahlu hadha al-asl na wale walioshikamana na msingi huu hum ahlu al-jamaa hawa ndio ahlu al-jamaa kama anna al-kharijina anhu kama wale walioacha kushikamana kwa haki juu ya haki kwa ajili ya kunusuru haki hao ndio al-kharijin ndio walioacha waliotoka katika msingi wa sawasawa na wakatoka na wao ndio ahli al-furqa ndio watu waliofarikisha watu waliotenganisha watu kwa hiyo ndugu, ndugu zanguni wajibu wetu ni tuwe na uchangamfu na tufanye bidii katika kuhakikisha msingi huu wa umoja wa waislamu wawe pamoja wote kijumla wa qiyamihi ala haq, washikane juu ya haki washikane juu ya haki si kushikana kwa, kwa, kwa, kwa uongo na juu ya batil la washikane juu ya haki na kwa haki na waeneze alilf umoja katika na, na, na, na, na mahaba baina yao na undugu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutimiza amri hii ya Mwenyezi Mungu ambayo na mwongozo wa, wa, wa Mtume sallam ambayo ametuongoza katika umoja na kuepuka kutengana na furka baina ya Waislamu na tujiepushe na kila sababu ambazo ni za kukatana min nasri abwabil bir katika njia za kuelezeana wema kufanyiana ihsani na kuunga kizazi na kutembeleana pia na watu wa, wa sunna watu wa pamoja na kuzungumziana na kuwa na wepesi baina yetu kwa sababu ya haki hakuna kudanganyana si kidhahiri wala katika ndani tumekusanyika juu ya haki kwa haki kwa kuinusuru haki basi tuwe tunajijua na tunashikamana pamoja bila kutengana katika chochote katika masala kama haya wapenzi tukufu Islam katika nukta ya pili ambayo nitaizungumzia ni النصوص الواردة في الكتاب في مسألة الهجر dalili zilizokuja katika Qur'ani na Sunna katika masala haya ya hajr na tukiangalia bin nadhari fi nusus alkitabi wa sunna fa innal hajra yanqasimu ila qismayn tukiangalia katika dalili zilizokuja katika sunna eh, katika kitab na sunna katika Qur'an na hadithi za mtume hajr ni sampuli mbili alqismu alawwal sampuli ya kwanza alhajru almamnu ni hajr iliyokatazwa isiyotakikana kabisa kisheria ambayo imekemewa alhajru almamnu ni hajri iliyokatazwa kugurana kuliko katazwa walqismu athani alhajru almashru' ya pili ni hajri iliyo katika sheria inayokubalika bali ni katika ibada kubwa kubwa katika ibada ambazo tunatakiwa tuwe wenye kutekeleza sampuli ya kwanza ni alhajru almamnu hajr iliyokatazwa kugurana na kukatana ambako tumekatazwa katika Uislamu tusikatane kwa njia hii imepita katika msingi huu ambao tumetaja katika misingi ya ahlusunna wal jamaa ni kukusanyika na kuwa pamoja na kujiepusha na kutengana na furka na ikhtilaf Tumetaja kuwa katika misingi ya ahli sunna wal jamaa ni umoja na watu wajiepushe na kutengana na kuwa na khilafu na ugomvi baina yao. Wa yakuna dhalika ala alhaq na kwamba huo umoja usiwe isipokuwa ni juu ya haki wa bilhaqi lilhaq isiwe isipokuwa ni juu ya haki tumekusanyika juu ya haki na kwa haki hatukukusanyika kwa kudanganyana hatukukusanyika kwa batil tukusanyike juu ya haki kwa haki walilhaqi na kwa sababu ya kuinusuru haki وقد جاءت نصوص كثيرة تؤيد هذا المعنى dalili zimekuja nyingi sana ambazo zina zina, zina, zinaunga mkono maana hii watanha an kulli ma min sabilihi an yaqta'a awasir hadha al-asl na inakataza kila sababu au kila jambo ambalo ni lenye kuleta kukata sababu hii ya umoja ya kuunga watu wawe watu ni wamoja wa min dhalika na katika sheria iliyokuja ni ile iliyokuja alman'a min alhijra min alhajri iliyokataza kuhamana na kuburana lianahu yatanafa ma'a hadha al almuqarrar. dalili zilizokuja za kukataza na kutuweka mbali na kufanya kuburana na kuhamana hizi ndizo zinazotuamrisha umoja katika da, dalili ama nususi zilizokuja asema wanususu fil babi kathira dalili katika mlango huu ni nyingi mno An, ana adhkuru ba'dan wa tarafan illa wa illa kama qultu la yumkinu listi'ab asema nataja baadhi kwa sababu kisimamo hiki hakitoshi kutaja yote yaliokuja katika hayo minha dalili ya kwanza iliyokuja kutaja kuhamana ambako kumekatazwa katika Uislamu kisheria ni hadithi iliyopokelewa na Sheikhani al-Bukhari wa Muslim katika sahihain Bukhari wa Muslim katika hadithi abi ya Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala kwamba mtume sallallahu amesema la yahillu lirajuli si halali kwa mtu an yahjura akahu amhame ndugu yake fauka thalathi layali zaidi ya siku tatu yaltaqiyan wanakutana katika hizo siku tatu wakute wanakutana fayuridhu hadha huyu anampa uh, mgongo mwenzake yani anamwepushia ana, ana, ana hamwangalii ana, ana, anaacha kumwangalia anakataa kumwelekea kwa uso wake wayuridhu hadha kila mmoja ana, ana, ana, ana, ana, anaacha kumwelekea mwenzake wa khairuhuma na mbora wao katika hawa wawili alladhi yabda'u bisalam ni yule atakayeanza na salamu kwa hivyo hii yatuonyesha ni hajiri gani iliyokatazwa katika Uislamu na pia vile vile wa akhraja shaykhani fi sahihayhima imepokelewa katika hadithi ya Anas radhiallahu anhu katika Bukhari na Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala katika maana katika hadithi ambayo ni kama hadithi hiyo iliyotangulia haifai kwa muislamu kwa mwanamume kumohama mwenzake zaidi ya siku tatu wanakutana huyu anageuka kuangalia kando na mwenzake kuangalia kando na mbora wao ni yule ataanza na salam na hadithi kama hiyo pia imepokelewa na Ibn Umar kwa hivyo hadithi tatu hizi zimekuja katika kukataza na pia tumeona hapo mwanzo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza akasema wala tadabaru wala msipiane migongo na pia imekuja katika hadithi ya Imam Muslim katika sahih hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu asema Mtume sallallahu alayhi wasallam tuftahu tuftahu abwaab aljannati yawm alithnain wa yawm alkhamis milango ya peponi hufunguliwa kila siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi milango peponi hufunguliwa siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi fayughfaru likulli abdin muslimin la yushriku billah basi wanakuwa ni wenye kusamehewa madhambi yao kila mja ambaye ni Muislamu asiyemshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote Mwenyezi Mungu anawasamehe anawagufiria madhambi yao illa rajulan isipokuwa mtu ambaye kanat bainahu wa baina akhihi shahna isipokuwa watu wawili mtu ambaye atakuwa ana ugomvi na ndugu yake Muislamu akawa ana ugomvi na mwenzake fayuqalu basi Mwenyezi Mungu au kuna nadiwa kunasema amdhiru hadhain waacheni hawa wawili msiandikie maghfira watu hawa wawili wasighufiriwe madhambi yao wasingie katika jumla ya waliosamehewa madhambi yao hawa wawili hata yastaliha mpaka pale watakapokuwa ni wenye kusuluhisha hayo yao wal ahadithu fil babi kathira na hadithi zilizokuja katika maana hii ni nyingi mno akhraja al-imam Abdullah ibn al-Mubarak fi kitabihi amepokea imam Abdullah ibn al-Mubarak katika kitabu chake cha Zuhd kwa sanadi sahih ya al-imam Abu al-Aliya annahu qala amesema sami'tu fil mutasarimain ahadith kathira kulluha shadida nimesikia hadithi nyingi ambazo zinakataza ugomvi baina ya watu wawili na hadithi hizo zote nilizosikia ni kali ni hadithi kali kwa mfano hadithi ya kwanza tuliyotaja ya kutokuhamana zaidi ya siku tatu ni hadithi kali kwa Muislamu ambaye anajua yani maana sheria tumekatazwa tusikatane zaidi ya siku tatu kwa hivyo una ugomvi na mwenzako kabla ya siku tatu yatakiwa uwe umevunja ule ugomvi na ile silence iliyo baina yenu iwe imekatika kabla ya siku tatu kuisha hadithi ya pili ni hii hadithi kwamba hawasamehei hawasamehei hawa wawili ambao waliona ugomvi mpaka wasuluhishe lile lao ugomvi walionao asema wa inna ahwana ma sami'tu na hadithi sahali ambayo ni rahisi kidogo katika yale nilosikia annahuma la yazalani nakibaini anil haqi ma kana kadhalik watakuwa hawa wawili wameacha haki wame wamekengeuka haki wameacha haki ma, yani maadamu wanaendelea na ugomvi wao wanaendelea na hali hiyo basi wako kinyume na sawa wako kinyume na kufuata haki Kwa hivyo mtu kuendelea na ugomvi zaidi ya siku tatu, hiyo ni kinyume na haki. Haki ni watu pale wanapogombana na makosa ya watu ya kawaida, watu watakiwa wasuluhishane, warudi nyuma, waelewane. Hiyo ni kabla ya siku tatu kuisha. melezea kauli ya al-Imam katika Fathi ibn eh, al-Imam ibn Hajar asema katika Fathi ustudilla bihadhihi al-ahadith hadithi hizi zimetumika ala anna man a'rada an akhihi al-muslim katika kuweka wazi kuwa yule atakayempa nyongo atakaye muacha kumwelekea ndugu yake Muislamu akajiepusha na ndugu yake Muislamu wamtana an mukalamati na akaacha kumzungumzisha na kumpa salamu wasalamu alayhi athimun bidhalik atakuwa amefanya dhambi kwa kufanya hivyo itakapopita siku tatu ameacha kumzungumzisha ndugu yake Muislamu basi huyu atakuwa na madhambi lianna nafyi alhilli yastalzimu tahrim kwa sababu kuharamisha kwamba hili si halali mtume alipokataza kwamba si sawa kupitisha siku tatu bila kuzungumza hiyo inalazimisha kwamba ni haramu kufanya hivyo wa murtakibul haram athim na mwenye kufanya jambo la haramu huyo eh, mwenye, mwenye kufanya jambo ambalo ni haramu anapata madhambi kwa hilo ni lazima tujue kwamba kukatana kwa sampuli hii kwa mambo ya kawaida mtu akipitisha siku tatu ikiwa ni katika mambo ya, ya kawaida basi hii ni katika nifaq ni katika unafik kama alivyoelezea mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zinginezo kwa hivyo ni katika akhlaq za kinafik mtu ikiwa wewe tukusanyika katika haki na katika usawa katika kuinusuru haki juu ya haki kwa nini isiwe tunaweza kusuluhisha matatizo au makosa tulionayo kwa nini ugomvi wetu uwe ni wenye kuendelea lakini pale itakapokuwa ni kinyume na hivyo kama tutakavyokuja kuona inatulazimu tuwe ni wenye kurudi nyuma na kuweza kuangalia sheria yatuambia nini sampuli ya pili ya hajr ni alhajru almashru' ni hajri iliyokubalika kisheria hajri ya pili kuhamana kukatana kutokuwa mkuana kusalimiana kumpa mwenzako mgongo sampuli hii ya pili ni sampuli inayokubalika kisheria takarara fi alqism alawwal sampuli ya kwanza imetuweka wazi kuwa katika sampuli ya hajr ni hajri almamnu lakini ikizingatiwa wahyi uh, nusus alwahyain nasi zilizokuja katika Qur'ani na hadithi katika masala haya ya hajr na maneno ya masahaba na katika matendo ya, ya, ya salaf waliotangulia najid anna thamma naw'an mashru'an min anwa'il hajr tunapata kwamba kuna sampuli ya hajri inayokubalika kisheria bali ni katika sheria yatakiwa kisheria walahu maqasidun adhima ilio na makusudio na malengo kubwa kisheria imewekwa katika dini imewekwa katika sheria kwa sababu ya malengo muhimu sana ipatikane kidini walihadha an yuqal na ndio sababu tuweza kusema kama alivyosema كما alivyosema غير واحد من اهل العلم كالحافظ ابن حجر wasema katika wanazuoni anna alqism alawwal sampuli ya kwanza ambayo ni ya alhajr almamnu hajr iliyokatazwa hiyo ni min alamil makhsus hiyo ni katika jumla ambayo imehusishwa ni katika jumla imehusishwa manake kuna sampuli nyingi za za hijra za kuhamana lakini kubwa ni sampuli mbili na hiyo ni moja katika ile jumla ya hijra ya kuhamana na kugurana asema wa min hadha an na katika sampuli hii ya, ya, ya, ya kuhamana au ambayo kwamba pia vile vile ni hasa ani alhajr almashru' ambayo ni ya kisheria ni hajr arrajul lizawjati mtu kumhama mke wake kwa makosa aliyoyafanya ya kidini au kumpa adabu katika namna zilizowekwa za, kum, za kumpa adabu mke, mke wake mtu basi atakiwa amhame ni katika zile zilizokuja katika sheria wa hajrul walidi liwaladihi na baba kumhama mtoto wake wa hajru ahli albid'i na kuwahama watu wa bid'a watu wa uzushi wa ahli almaasi na watu wa maasi tunawahama walmujahirina biha na wale wenye kudhihirisha madhambi yao na kuweka wazi kutangaza kuweka wazi wanajigamba kwa makosa yao na madhambi yao kuona kwamba wao ni wanajitia ushujaa na ujasiri katika makosa yao wakaweka wazi baina ya watu wanahwi dhalika na sampuli hiyo qala al-imam Abu Dawud fi sunanihi Imam Abu Daud anasema katika sunani yake katika sunani Abi Daud asema an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mtume sallam hajara ba'dha nisaihi 40 yawman mtume aliwahama baadhi za wake ya wake zake siku 40 wa ibn Umar na ibn Umar hajara ibnan lahu ila ammat ibn Huja, ibn Umar alimhama mtoto wake Abdullah ibn Umar alimhama mtoto wake mpaka akafa yeye bila kumzungumzisha mwanawe انتهى كلامه إميش من ناكي مفكي هاب قال الإمام ابن, المف... ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية أسامة ابن الإمام ابن المفلح كتك كتاب جاكي الآداب الشرعية أسامة يسن هاجر من جهر بالمعاصي نسنة نسنة كم هاما اليذهريش معاصي الفعلية يكيما يكيما والقولية نيكيما wali'tiqadiyya na ya kiitikadi thumma aqada faslan kisha akaweka fasli nyingine yani kitengo kingine katika kitabu chake akasema faslun e, kitengo fi hajri al-kafir ya kubainisha kwamba kumhama kafiri walfasik na mtu ambaye ni muovu walmubtadi'u da'i ila bid'atihi ila bid'ati mudhilla na kumhama mtu wa bid'a ambaye anaita katika uzushi ila ghairi dhalik mpaka na, na sampuli zinginezo na watu wengine ambao kwamba wanaingia katika sampuli hizi wa min adillati hadha albab na katika dalili zilizokuja katika maana hii katika mlango huu ni kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wala msiegemee kwa wale ambao waliodhulumu fatamassakum nar mkawa ni wenye kupatwa na kushikwa na kuguswa na moto al-Imam al-Qurtubi rahimahullah katika jamia katika kitabu chake tafsiri yake ya jami katika maana ya aya hii akasema wasahih fi maanaha na sahih katika maana ya aya hii wala msiegemee katika wale ambao waliodhulumu mkapatwa na moto mkawa ni wenye, mwenye, ni wenye kusibiwa na moto annaha dalatun aya hii inaonyesha wazi inatupa dalili ala hijrani ahli al-kufri wal maasi ya kwamba tunapaswa kuwahama watu wa kufri na maasi min ahli al-bid'i wa ghairihim na pia vile vile watu wa ahli bid'a watu wa bid'a na wengineo fa inna suhbatahum kwani kusuhubiana nao kuwafanya marafiki watu kama hao imma kufrun imma ikawa ni kufru au maasiyatun au ikawa ni maasi idha idhi suhbatu kwa sababu urafiki na kuwa na umoja na watu kama hawa la takunu illa amma wadda haiwi isipokuwa kutokamana na mapenzi haitokamani isipokuwa na mapenzi kwa hivyo kuwapenda watu wa bid'a utawapenda kwa sababu utapendana nao, utasuhubiana nao kwa sababu unawapenda na unapenda yale walionayo. Kwa hivyo inakuwa ima iwe ni kufru ikiwa unawapenda watu wa bid'a au watu wa kufru kwa kufru yao waliokuwa nayo basi utaingia katika kufru kama wao na pia vile vile ukiwapenda watu wa bid'a na watu wa maasi kwa sababu ya maasi yao na bid'a yao utakuwa pia vile vile katika hukumu yao kama walivyo wao utakuwa na wewe na katika hadithi zilizo na katika dalili zilizokuja katika sunna ni dalili ya athalathatu alladhina khulifu ya watatu ambao wali waliachwa katika ghazwati Tabuk hawakushiriki na waislamu wenzao wakawa ni wenye kubaki nyuma hadithi hiyo iliyo katika sahihain Bukhari na Muslim katika hadithi ya Ka'b ibn Malik radhiallahu anhu katika hadithi hiyo asema Ka'b ibn Malik asema wanaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina na mtume akakataza akawakataza wote katika masahaba na wote kutuzungumzisha ayuha thalatha sisi watu watatu wakakatazwa wote kuzungumza na sisi wasitusemeshe sisi mimbaini man takhallaf katika hawa sisi watatu watu wengi walikosa kushiriki katika hivi lakini sisi watatu tukakatazwa tusizungumze watu, watu wasizungumze na sisi fajtanabana nas watu wakatukataa wakatuepuka wakatuacha wataghayaru lana na wakabadilika kwetu sisi hata tanakarat li, li fi nafsi al-ard hata ardhi ikageuka nikawa imegeuka sio ile ambayo kwamba naijua fama hiya allati a'rif si ardhi ile ninayoijua kwa nini watu wote wametukataa hawatusemeshi hawatushirikiani na sisi katika chochote bali wametutenga wametugura wame kabisa falabithna ala dhalika 50 laylatan tukabaki hivyo siku hamsini tuko katika hali hiyo al-Imam al-Baghawi rahimahullah sema muallikan alaiha katika kuallik katika kisa hiki katika kisa hichi asema fihi dalilun kuna dalili katika kisa cha katika hadithi ya Ka'b bin Malik na wenzake ala anna hijran ahli albid'i ala at-ta'bid kwamba kuwahama watu wa bid'a ni milele si ba, si, si siku kidogo ni abad tunawahama watu wa bid'a milele hatuna siku ambayo kwamba tutakuwa na watu wa bid'a mpaka waache bid'a yao tukusanyike nao juu ya haki kwa haki na kuinusuru haki hapo ndipo tutakuwa pamoja lakini bila hivyo ni kuhamana ala tabid kwa milele bila mwisho mpaka pale watakapoacha wao aqul asema Sheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari bawaba al-Imam al-Bukhari Imam al-Bukhari pia vile vile ametaja katika ameweka mlango katika sahih katika kitabu chake cha sahih al-Bukhari katika kitabu al-adab babu ma yajuzu min alhijras mlango ambao unataja yale ile yani hijra inayojuzu liman asa kwa wale walioasi na akatundika katika mlango huo hadithi ya Ka'b bin Zuhair Ka'b bin Malik na asema al-Imam al-Hafidh arada bi hadhihi at-tarjama alikusudia Imamu al-Bukhari kwa anwani hii kwamba mlango wa inayojuzu inayofaa katika kugura kuwagura watu wa maasi kugura kunakofaa kuwagura watu wa maasi akaweka mlango kama huu katika kitabu chake cha al-Bukhari asema arada bihadhihi tarjama amekusudia katika anwani hiyo bayan al-hijran al-jaiz kubainisha kugura ambako kugurana na kukatana kuliko wa, kuliko kulikofaa kuliko, kuwekwa katika sheria lianna umuma nahi makhsusan biman lam yakun lihajrihi sababun mashru' kukatazwa kule tulikokatazwa tumekatazwa kuhamana kwa jumla kwa mtu ambaye hakuna sababu ya kisheria ya kumhama pale kunapokuja sababu ya kisheria ya kumhama basi anapaswa kuhamwa mtu kama huyo fatabayana huna ikabainika wazi hapa asbab almusawigh lilhajr kwamba sababu inayomruhusu mtu kumhama mwenzake wa huwa liman sadarat minhu maasiya ni mtu alioingia katika maasi aliofanya jambo la maasia fayusawighu liman ittala liman ittala alaiha minhu hajruhu alaiha ikawa inamruhusu yule ambaye amemuona yule katika maasi amhame huyo mwenzake kwa sababu amemuona katika yale maasi aliyomuona nayo warujuu liyakufa anha ili apate kuacha ayo makosa yake insha Allah taala wapenzi tukufu Islam leo hatutokwenda sana namalizia kwa kutaja nukta ambazo zimewekwa kisheria malengo ya kuwahama ya kuhama hawa watu kwa nini tunawahama watu malengo ya kuwahama ni nini kusudia la kwanza la kuwakata watu ukawa huzungumzi na mtu humkurubii hutaki maneno yake hutaki salamu yake hutaki chochote kutoka kwake sababu kubwa sababu ya kwanza ni tahqiq al-ubudiyyah lillah ni kuhakikisha kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa huko kumuhama mja kama unamhama kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu katika hilo dhalika anna alhajra lillahi wa fillah ibada hii ni kwa sababu kumhama mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hukumhama kwa ajili ya nafsi yako na hapa ndipo kunabainika nukta ambayo ameitaja Sheikh Al-Farkus katika masala haya katika dhawabit za hajr ataja lazima mtu awe ni yuko mbali na matamanio ya nafsi yake isiwe wewe umekusana umekosana na mtu kwa wewe kwa nafsi yako la lazima iwe amefanya jambo ambalo linawajibisha kuhamwa ndio uwe unafanya ibada kwa kumhama ili uwe unamhama upate thawabu na iwe unapata kuwa wewe uko katika ibada lazima iwe haukumhama kwa sababu unamchukia dhati yake hukumhama kwa sababu amekukosea kwa dhati yako katika masala ya kidunia umemhama kwa sababu amemkosea Mwenyezi Mungu anaikosea sheria na kwa kuwa yeye Mwenyezi Mungu hawa, hawapendi watu wabaya na hapendi vitu vibaya basi ukawa wewe unafuata kupenda mambo mazuri kwa matamanio yako ya mambo mazuri kwa kufuata yale ambayo kwamba anapenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama tulivyotaja jana kwamba katika eh, kutekeleza majukumu ya kisheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapoamrisha jambo ni kwamba wewe ulijue hilo jambo ulisome ulijue na pili ulipende sasa unapojua kwamba kuwagura watu wabaya ni katika sheria basi unatakiwa upende jambo hilo ujue kwamba unapata thawabu katika hilo Jambo la, ta, la, la tatu utia azma kwamba hili nitalitekeleza nitalifanya. Jambo la nne ulifanye. Tano uwe ni mwenye kuwa kuchunga, yani ufate ufuate sheria. Ufuate sheria na hapo ndipo uepuke matamanio ya nafsi yako isije ukawa wewe unafanya tu kwa kutaka kuonyeshana kwamba fulani amemkata fulani na mimi namkata fulani kwa sababu ya fulani la iwe ni sheria unajua unaweka uko kwa uwazi na ndio sababu ilitakiwa yatakiwa kuwajua wale walokosea uhakika wamekosea nini ujue kwamba makosa yake ni nini wazi wazi kwamba huyu amekhalifu sunna amekhalifu misimamo ya kisunna katika masala haya amekhalifu kwa kusema hivi au kwa kufanya hivi au kwa kudhihirisha hili hii ni wazi inakhalifu misimamo ya sunna kwa hivyo kwa kuwa amekhalifu na ameonyesha wazi baada ya kunasihiwa na kuambiwa akawa amedumu katika lake hilo la kukataa kurudi katika haki basi huyo anapaswa kuhama na hapo unakuwa uko katika ibada uko katika dini kwa hivyo hapa uta, unatakiwa pale utakapokuwa unafanya hajr kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa Mwenyezi Mungu jua kwamba hilo ni katika ibada katika ibada kubwa kubwa falqiyamu bihi yajibu an yakuna khalisan kwa, kwa kutekeleza ibada hiyo lazima iwe kwa ikhlasi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ikiwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu lazima uwe ni mukhlis ni kweli kweli ni mukhlis wewe unaifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wa, wa, wa, wa, wa wa, itibai hadi an-nabawiyya hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kwa kufuata mwongozo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kukhalifu katika swala hili na dalili ya maksadi hii kwamba hii ni katika ibada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema al-adilla al-adilla fil babi kathira miongoni mwa adilla hizo Mwenyezi Mungu asema wala tarkanu wala msiegemee ila alladhina dhalamu kwa wale waliodhulumu fatamassakum nar mkasibiwa na moto na Mwenyezi Mungu akasema pia vile vile waqad nazzala alaykum waqad nazzala alaykum fil kitab an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin حديث innakum idhan mithluhum inna إن jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema waqad nazzala alaykum fil kitab na Mwenyezi Mungu ameteremshieni katika kitabu katika Qur'an an idha sami'tum kwamba pale mtakaposikia ayati Allah aya za Mwenyezi Mungu zinakufuriwa na zinafanyiwa mzaha fala taq'udu biha fala taq'udu ma'ahu bas msikae na watu wenye kufanya jambo hilo msiwe na usuhuba wakatani fanyeni hijra ya kuhama watu kama hawa hata yakhudhu fi hadithin ghairi mpaka waache hadithi hiyo washike hadithi nyingine yani manake warudi katika haki innakum idhan mithluhum Ham, iwapo hamtofanya hivyo mkashika njia sawa mtakuwa sawa na wao inna allaha jami'ul munafiqin mwenyezi Mungu atakusanya munafiqin wal kafirin na makufar fi jahannama jami'an wote kwa ujumla asema al-imamu al-Qurtubi fi al-Jami' katika tafsiri ya aya hii idha thabata tajamnubu ashab al-ma'asi itakapokuwa katika aya hii imetutajia wazi kuwaepuka watu wa maasi watu wa maasi tuwaepuke tuwaeke mbali watu wanaodhihirisha maasi yao na wanadumu ndani yake kwamba tutakiwa tuwahame watu hao fatajannubu ahli albid'i wal ahla wal ahwa'i aula basi itakuwa kuwahama watu wa bid'a na watu wa uzushi ni bora zaidi ni muhimu zaidi kuliko kuwahama hao watu maasi asema Sheikh Abdullah eh, ibn Abdurrahim al-Bukhari asema aqul Qaulullahi jalla wa ala Mwenyezi Mungu aliposema fala taq'udu ma'hum msikae pamoja nao alaysa hadha nahyin min Allah hii haya si makatazo kutoka kwa Mwenyezi Mungu nani alokataza ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kauluhu na Mwenyezi Mungu aliposema wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wala msiegemee kwa wale waliodhulumu mkasibiwa na moto alaysa hadha nahyan hii si, si, sio makatazo kutoka kwa Mwenyezi Mungu wallahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla idha naha an amrin idhan huwa ya'muru bidhiddi na Mwenyezi Mungu anapokataza jambo manake amekuamrisha kinyume chake anapokukataza usikae na watu maasi manake amekukataza amekuamrisha uwe ni mwenye kuwafariki watu kama hao وضد الجلوس اليهم المفارقه والقيام na kinyume cha kukaa nao ambayo tumekatazwa kinyume chake ni kufarikiana nao kuwagura na kuwahama kwa hivyo tumeamrishwa kuwagura na kuwahama watu kama hao idhan walibada hii ni katika ibada kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye na ibada ni kila jambo ambalo Mwenyezi Mungu analipenda na anaridhia katika maneno na vitendo vya wazi na vya vya siri vya wazi na vya siri na pia katika dalili ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja wala tuti' man aghfalna qalbahu wala usimtii tuliyomkafirisha moyo wake an dhikrina kutokana na utajo wetu watabaa hawa akafuata matamanio yake akafuata hawa ya nafsi yake wakana amruhu furta akawa ametawanyikiwa katika mambo yake qala qala shaykh شيوخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي أسمى الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي كتك أضواء البيان naha Allahu azza wa jalla nabiyahu Mwenyezi Mungu amemkataza mtume wake katika aya hii sallallahu alayhi wasallam an ta'ati man aghfala Allahu qalbahu kuwatii wale ambao Mwenyezi Mungu kaghafilisha nyoyo zao an dhikrihi wakawa hawamtaji Mwenyezi Mungu amewaghafilisha ame, ame nyoyo zao kutokamana na utaji wa Mwenyezi Mungu Qur'an wataba hawa amemkataza <clears throat> kuwatii hao wanaofuata matamanio ya nafsi zao wakana amruhu furta wale ambao mambo yao yametawanyika hayako katika katika kushikamana katika khair wakad karara fi alquran Mwenyezi Mungu amekariri katika Qur'ani nahya nabiyihi an ittiba'i ahla hadha ittiba'i hadha alghafil Mwenyezi Mungu amewakataza amemkataza mtume kufuata sampuli hii ya watu an dhikrillahi almuttabi' lihawa wale wanaofuata matamanio yao wa maana tibaihi lihawa na maana ya mtu anayefuata matamanio yake annahu yattabi'u ma tamilu ilayhi nafsu ni kwamba yeye anafuata nafsi yake pale inapomili kile ambacho kinatamaniwa na nafsi yake ndio anafuata al-ammaratu bisu nafsi yake inayoamrisha machafu watahwahu min ashari katika yale aliyoamrishwa na nafsi yake katika shari kalkufri walmaasi kama vile kufri na maasi kwa hivyo watu kama hawa ni lazima wawe wenye kuhamu katika sunna ni hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha ummul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 kitabu walladhi anzala alayka alkitab yeye ndiye aliyokuteremshia wewe kitabu minhu ayatun muhkamat katika eh, katika ayat za Qur'ani zilizokuja kunazo ayat muhkamat aya ambazo ziko wazi zimekuja kwa kubainisha ahkam mbalimbali ziko wazi zinabainishwa na zinafahamika na wanazuoni wanaziweka wazi na wasiokuwa wanazuoni baadhi yao wanaweza kufahamu hunna umul kitab hizo ndizo umul kitab mama ya katika yani jumla ya Qur'an ndio nyingi katika Qur'an wa ukharu mutashabihat na zinginezo ni katika ayat za mutashabihat zilizo dhahiri yake kuonyesha utatanishi kwamba haziko wazi hazifahamiki fa amma alladhina fi qulubihim zayghun ama wale ambao katika nyoyo zao kuna kukengeuka kuna upotofu wamepotea wame, wame, watu kama, kama hao fayatabiuna ma tashabaha minhu wanafuata hizi ambazo za, za, za, za zinazoonyesha kutatanisha minhu katika ayati Qur'an ibtigha alfitna kwa sababu tu malengo yao ni kukusudia kuleta kueneza fitna kusababisha fitna wabtighaa ta'wili na kwa sababu ya kutaka kutafsiri tafsiri ambazo si sahihi wama ya'lamu ta'wila na hajui tafsiri yake illa Allah illa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala warasikhuna fil ilm na wale ambao ni wasomi katika dini Mwenyezi Mungu amewafikia wakawa ni wenye kuijua dini na kuifahamu Qur'ani yakuluna amanna bihi wao husema tumeamini haya yote yametoka kwa Mwenyezi Mungu kullun min indi rabbina yote yametoka kwa Mola wetu wama yadhakkaru illa ulul albab na hawazingatii illa wale walio na akili asema Aisha Mwenyezi eh, Mtume sallam aliposoma aya hii akasema mtakapoona wale ambao wanaleta mambo ya kutatanisha tatanisha baina ya watu mambo yasiokuwa wazi kutaka kuleta fitna baina ya watu basi hawa ndio waliokusudiwa ndio wenye kuleta fitna basi jihadharisheni nao na maelezo ni mengi yaliyoelezea hapa Tukimalizia na maneno ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah asema maneno ambayo ni muhimu sana asema fal hijratu shar'i hijra ya kisheria hiya min al-amali allati amara Allahu biha ni katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha hijra kuwahama watu na kuwagura watu wa, wa bid'a na watu wa ahwa na watu wa maasi ni katika mambo yaliyoamrishwa kisheria wa rasuluhu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam pia vile vile ameamrisha jambo hilo fataa basi kutii la budda an takuna khalisatan lillah lazima iwe ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas wa an takuna muwafiqatan li amrihi na iwe inaafikiana na amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sawaban iwe inafuata maagizo ya mtume sallallahu alaihi wasallam faman hajara lihawa nafsihi atakayemhama mtu atakayemgura mtu kwa matamanio ya nafsi yake kwa sababu ya nafsi yake tu si kwa sababu ya sheria au hajara haj, hajran ghaira ma'murin bihi ama akamhama mwenzake kwa hijra ambayo kwa kugura ambako hakukuamrishwa hakukufundishwa kisheria kana kharijan an hadha huyo atakuwa ametoka katika ibada atakuwa haiko katika amri ya Mwenyezi Mungu wama akthara ma tafaalu an-nufus wama tahwahu na utakuta nafsi nyingi zinafuata njia hiyo kwamba wanawagura watu ima kwa sababu kwa njia ambayo si ya kisheria au si kwa kisheria kwa kwa, kwa, kwa ikhlasi kwa, kwa namna alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam dhanna annaha taf'alu ta'atan lillah na huku nafsi kama hizo zadani kwamba tunafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu fa yambaghi an yufarraqa baina alhajri lihaqqi Allah kwa hivyo lazima tujue hajri ya kumhama mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wa baina alhajri lihaqqi nafs na baina kumhama mtu kwa sababu ya nafsi yako falawwal ma'muru bihi ya kwanza tumeamrishwa nayo na ya pili tumekatazwa na hapo ndipo tuwasema kuwa lazima tumjue yule tunayomhama tunamhama kwa msingi gani amekosea wapi katika dini ameacha nini na je tumemnasihi akawa ni mwenye kuacha kwa hilo hiyo ni maksadi ya kwanza ni lengo la kwanza kwa hivyo lengo la kwanza la kuwaagura watu wa maasi na watu wa bid'a na watu ahwa ni kwa sababu ya kutimiza nini uja wa Mwenyezi Mungu ibada ya Mwenyezi Mungu katika amri yake katika hilo na katika makasid nitataja kifupi fupi eh, kwa sababu ya wakati na pia kulingana na hali ilivyo sababu ya pili lengo la lengo la pili katika kufanya haji ni kuwahama watu tahqiq wa aqidati alwala'i ni kuitimiza moja katika misingi ya ahlusunna waljamaa ambayo ni aqida imani ya alwala walbara ya kupenda kwa ajili ya Mwenyezi na kutengana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu walhubbu fillah na kupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu walbughdhu fillah na kuchukia kwa ajili ya Mwenyezi lianna almu'min kwa kuwa muumini ameamrishwa hivyo apende kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na achukie kwa Mwenyezi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu قال العلامة سليمان بن سمحان رحمه الله في منهاج أهل الحق وما الدين إلا الحب والولا كذاك البرى من كل غاو وآثم وما الدين نديني tufahamu katika dini katika jambo la dini si isipokuwa alhubbu walwala nikupenda na, kuchu, na, na, na kupenda na, na kuwa na wilaya na, na mapenzi kadhaka albara pia vile vile kuwa na kuwatenga na kuwachukia na kuwa mbali min kulli ghawin eh, kutokamana na kila aliyopita mipaka ghawi aliyopita mipaka wa athimi na mwenye madhambi na nasi dalili zilizokuja katika katika hizi ni nyingi ya kwanza ni aya aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitab min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin enyi mlioamini msiwafanye wale ambao wameifanya dini yenu dini yenu kuwa ni mzaha na mchezo katika wale waliopewa kitabu kabla yenu na makufara msiwafanye ni mawali wenu ni vipenzi vyenu hapa ni alwala walbara akasema aulia msiwafanye ni vipenzi vyenu wattaqullah na mcheni Mola wenu Mwenyezi Mungu ameamrisha in kuntum mu'minin ikiwa nyinyi kweli ni waumini الامام الشوكاني يسمى katika فتح القدير هذا النهي نهي عن موالاه almutakhidhina lidini huzwan haya ni makatazo ya kuwa ya kuwachukua wale wanaofanya mzaha na dini kuwa ni mawali ni ma, ma, ma, marafiki yaumu kullu man hasala minhu dhalik inawakusanya wote wanaoshiriki katika katika kosa hilo la kufanya dini mzaha na mchezo min almushrikin kama vile mushrikin wa kwanza wa ahli alkitab wa ahli albid'a almuntasibina ila alislam na watu wa bid'a wanaojinasibisha katika Uislamu hao tunawagura walbayanu biqaulihi na ubainifu ni katika kauli yake waliposema minalladhina utul kitaba min qablikum katika wale waliopewa kitabu kabla yenu mpaka mwisho la yunafi dukhula ghairihim haikatazi haipingani kwamba kuingia wengine ambao kwamba ni watu wanaoshiriki katika maasi haipingi hawawi hawa, kwamba waje wakasema mtu waseme kwamba hii imekuja kwa makufari haikuja kwetu sisi wote wanaingia kama alivyosema al-Imam al-Allama Shawkani wasema wote e, dakhiluna tahta hadha an-nahi wameingia katika tumekatazwa katika jambo katika kushirikiana nao na tukaamrishwa kuwagura watu kama hao maadamu wamepatikana na illa hiyo ambayo inapelekea kwamba wahamwe Al-Imamu As-Sabuni asema katika aqidat as-salaf ashab al-hadith asema qal na watu wa sunna ahli sunna wa msimamo wasema yubghidhuna ahla albid'i wanawachukia watu wa bid'a watu wa sunna kisawa sawa wanawachukia watu wa bid'a alladhina ahdathu fi din wale waliozua katika dini ma laysa minhu yaleso kuwa ndani yake wala yuhibbunahum wala hawawapendi watu hao yubghidhunahum wala yuhibbunahum wanaochukia wala hawapendi wala yusabunahum wala hawashirikiani nao hawafanyi marafiki wala yasmauna kalamahum wala hawawasikizi maneno yao wala yujalisunahum wala hawakai nao wala yujadilunahum fi din wala hawajadiliana nao katika dini wala yunadhirunahum wala hawa, hawajadiliani nao wayarauna sawna adhanihim an sama'i abatilihim na wanaona wa ahli sunna wal jamaa wanaona kwamba kufunika masikio yao kuzuia kuhifadhi masikio yao kutokusikiza batili ya watu kama hao watu wa bid'a watu wa uzushi alati idha marrat bil adhan ambayo batili yao utakapowasikiza watu hao wa batil utakapowasikiza kwa kuwa wanakusudia kuwapoteza watu wanakusudia kueneza uchafu kwa hivyo unapokaa ukawasikiza maneno yao yanaweza kuingia katika nyoyo. Idha marrat bil adhan inapopita katika masikio waqarrat fil qulub na yakatua katika nyoyo dharrat inadhuru inaleta madhara hapo ndo utasikia kwamba waislamu turudini tushikamaneni fulani hatufai kumgura hatufai kugurana hii kwa sababu tunagurana kwa nini tumegurana kwa haki na kwa ajili ya haki na juu ya haki ama tumegurana kwa sababu ya, ya masalih ya duniawi ikiwa ni kwa ajili ya haki hakuna kurudi nyuma hatukai nao hatuwazungumzii wala hatusikizi maneno yao kwa kuwa lazima tu wataleta maneno ya kutaka kuwavuta watu kuwaonyesha watu wengine kwamba hawa ni wa kutengana na watu kuwakimbia watu hawaonyeshi watu wazi haki kwamba kwa nini wanahamwa na hapo ndipo ikalazimika kwamba pale niliposema kwamba watakiwa watu anapohamwa mtu ajulikane makosa yake ni gani amenasihiwa iwe ni wazi kwamba fulani amekuwa yeye anakosea katika hili na hili ambayo ni katika dini na sheria na anakosea kwa kusudi baada ya kuambiwa kwa hivyo hakuna lililobaki ila ahamwe ila aghurwe agurwe akatwe mtu huyu kwa hivyo hatukai kwao hatusikizi maneno yao tusije tukapata madhara madhara asema wajarrat ilaiha min min alwaswas walkhatarat alfasida ma jarat pale unaposikiza maneno yao inakuwa ni yenye kuleta katika moyo madhara makubwa na wasiwasi na shakashaka kwamba je hawa wako katika sawa hawa wako katika sawa hivi ni kweli hawa wamehamwa kwa sababu wamekhalifu ama hawakukhalifu hapo ndiyo ataka atakabayani ya mtu anapokuwa amekosea lazima iwekwe bayani inakuwa ni kuleta fasad kubwa ila akhiri makalahu ma qalahu rahimahullah mpaka mwisho aliyoyasema al-Imam Sabuni katika maneno yake sitarefusha katika nukta hiyo maneno hayo yanatosha kufungia nukta hiyo nukta ya tatu katika malengo ya kuwahama watu wa bid'a na watu wa maasi waliokhalifu sunna sababu ya tatu ya kuwahama au maksadi ya tatu lengo la tatu ambalo tunafanya kwa tunawahama ili tutimize lengo hilo ni asema liiqa'il hajri shar'i 'ala al-mukhalif ni kwa sababu mtu huyu amekhalifu kwa hivyo tupaswa tumhame asema yambaghi an an tanbih إلى هذا الأمر العظيم ينبغي أن نتنبه إلى إلى هذا الأمر العظيم lazima tutanabahi tuzingatie tupate ukumbusho katika jambo hili la muhimu kubwa فكثير ممن يتكلمون في الباب يغفل ذكر المقاصد الشرعية عفوا lengo la tatu au maksad ya tatu faida ya tatu ambayo tunaipata kwa kuhama watu hawa wa bid'a huwa al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ni kuamrisha mema na kukataza maovu lima fil ibtida kwa kuwa katika bid'a na maasi ni kukhalifu dini ni kukhalifu kumkhalifu Mwenyezi Mungu na kukhalifu mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam yule alofanya maasi akafanya uzushi amekhalifu dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo katika kuwahama ni kuamrisha mema na kukataza maovu. Asema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika Minhaji Sunna asema wal amru bis sunna wan nahy anil bid'a bid'a huwa amrun bima'rufin wa nahy an munkarin wa huwa min afdali al as-salihah fayajibu an yubtagha bihi wajha Allah wa an yakuna mutabikan lil amr. Asema Sheikhul Islam na kuamrisha wal amru bisunna kuamrisha watu wafuate sunna wanahi anil bid'a na kuwakataza uzushi huwa amrun bima'rufin huko ndiko kuamrisha mema kuam, kuamrisha watu wafuate sunna na uwakataze bid'a wasifanye bid'a huko ni kuamrisha mema ukiwaambia watu fuateni sunna na ukawakataza kufanya mambo ya bid'a umeamrisha jambo zuri na umekataza munkar wa huwa min afdalil a'mali salih na hii katika matendo bora katika matendo mema sana fayajibu an yubtagha bihi wajha Allah kwa hivyo inatakiwa ikusudiwe wajiha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uswa Mwenyezi Mungu katika pale unapofanya hili wa yakuna mutabika lil amri iwe inafuata amri ya Mwenyezi Mungu na katika dalili ya hii ni aya Mwenyezi Mungu aliposema lu'ina alladhina kafaru Mwenyezi Mungu amewalaani wale waliokufuru mimbani Israel katika bani Israel Mwenyezi Mungu aliwalaani kwa nini ala lisani Dauda kwa ulimi wa nabiiullah Daud wa Isa ibn Maryam na Isa ibn Maryam kwa nini dhalika bima asaw kwa kuwa waliasi wakanu yatadun na wakawa wanapita mipaka wanakengeuka wanapitukia mipaka ya Mwenyezi Mungu wakanu kanu la yatanahawna an munkarin faalu walikuwa hawakatazani mabaya wanayofanya la bi'sa ma kanu yafalun ni baya sana zaidi haya walikuwa wakiyafanya kwa hivyo pale unapomuona mtu wa bid'a mtu anayepaswa kuhamwa ukawa umhami basi togopea usije ukawa umeingia katika aya hii ya kwamba walikuwa wakionana katika makosa hawakatazani hawakatazani wakaonyana wakarudi katika njia ya sawa asema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah وهكذا السنة في مقارنة الظالمين na hivi ndivyo ilivyo sunna ya madhalimu kuwalinganisha madhalimu yani kwa katika kuwalinganisha madhalimu wazunat na watu wa- wazinifu wa ahli bid'ah na watu wa, wa, wa bid'ah unawalinganisha unawaweka katika daraja moja walfujur na watu wa watu wa, wa maovu wasairi almaasi na maasi sampuli zote la yambaghi li ahadin haifai kwa yoyote an awe ni rafiki na wao haifai kuwa rafiki na watu aina hii watu ambao ni mazunat watu wa bid'a watu wazinifu watu wa fujur watu wa sairi almaasi sampuli mbalimbali za maasi haufai kushirikiana nao wala yukhalituhum illa ala wajhin yaslamu bihi min adhabillah usishirikiana nao isipokuwa kwa njia ambayo utasalimika na adhabu ya Mwenyezi Mungu wa aqallu dhalika na njia ya chini kabisa unaweza kuchanganyika nao ni kwa njia gani ayakuna munkiran lidhulmin ni pale utakapokuwa unakataza dhulm na mabaya yao na machafu yao wanayoyafanya wa ma'rufun anna al-inkar darajat na inayojulikana kwamba kukataza munkar ni daraja ni daraja nyingi daraja mbalimbali daraja ya kwanza wakaluhu ya chini kabisa ni alinkaru bilqalbi ni kuchukia kwa moyo wala yamfaku bihali na wala hiyo haipotei ikiwa daraja ya mwisho ni kuchukia kwa moyo basi hakuna siku utakuwa itakuwa hii una nafasi ya kutomchukia mtu aliyohalifu aliyokwenda kinyume kwa hivyo mtu aliyekuwa na maasi ikiwa huwezi kumwambia, huwezi ku, ku, ku, ku, kutumia nguvu katika kumkataza, basi ya chini ni kumchukia. Ni kuchukia na yale yake anayoyafanya na hakuna siku kwamba kwamba hii itakuwa haitumiki. kama anna alhijrati bilqalbi la la tanfaku bihali kama vile kuwahama watu waovu hai haiwi ni yenye ku, kusameheka kwa hali yoyote ndugu maneno ni mengi katika kitabu hiki na mimi nimetaja nimetaja nusu tu nimechukua nusu tu ya kitabu hiki lakini kuna ma, ma, maelekezo mengi mtu yoyote atakayedhihirisha maovu munkar lazima tum, tumkataze maovu yake na atahamwa na ap, asemwe kwa ubaya kwa sababu ya uovu wake na hii ndio maana yake eh, maana ya kauli yao man alqa jilbab alhaya fala ghibata lahu yule ambaye kwamba atakuwa amejiondoshea haya stara ya haya basi hakuna kusema kwamba huyu anasengenywa bikhilaf kinyume na yule ambaye kwamba amejistiri amejihifadhi mtu wa sunna anahifadhiwa heshima yake mtu ambaye kwamba ni wa sunna tunamjua kwamba mwenzetu wa sunna amefanya kosa fulani tunamuita na tunamnasihi kwa siri na mtu ambaye kwamba ni wa bid'a tunamchukamjua kwamba ni mtu wa bid'a baada ya kunasihiwa amedumu katika bid'a huyo anahadharishwa anaambiwa kwamba watu wanaambiwa kwamba huyu fulani msimsikize msikae naye Ha- hahifadhiwi heshima yake asema الإمام ابن القيم فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائح فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله Kuf- kufungua na kudhihirisha uchi ya watu kama hao ambao ni watu wa bid'a waliodumu katika kutaka kuharibu dini na haribu misimamo ya kisawasawa ya sunna kudhihirisha aibu yao na kubainisha fedheha zao na kubainisha ubovu wa misingi yao ni katika jihadi iliyokubwa sana hiyo ni katika jihadi ambayo tutakiwa tudumu juu yake na tungangane nayo sana msingi wa nne an-nushu li'am li'ammati al-umma hii ni katika faida au makusudio ya kuwahama na kuwagura watu wabaya tunawagura <clears throat> sababu ya nne ni an-nushu li'ammati al-umma kwa sababu ya kuwa nasihi umma wote kijumla لأن الدين النصيحة kwa sababu dini ni nasiha kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasiha katika hadithi ya at-Tamim ad-Dari radiyallahu ta'ala anhu katika sahih Muslim akasema mara tatu masahaba wakauliza qulna liman ya rasulullah dini ni nasiha kwa nani kusema kwa Mwenyezi Mungu kwa mtume wake na kitabu chake na kwa aima wa Kiislamu na ammatihi kwa Mwenyezi Mungu kwa kufuata sheria zake na kwa mtume kwa kufuata sunna zake na kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu kwa fuata maagizo yaliyokuja na sheria ya Mwenyezi Mungu wale aimatul muslimin viongozi wa Kiislamu kwa kuwanasihi na kuelekeza na kusikia na kuwatii katika yale ya kheri na kujiepusha na khalifu na kuelekezea lawama na kuwataja kwa ubaya bali kuombea Mwenyezi Mungu wa na jumla ya wa waislamu kwa kuwatakia kheri na kuelekeza katika ile zuri na katika nasiha ni kuwaonya kwamba fulani huyu ni mtu wa bid'a mgureni na msimsikize baada ya kudhibiti uovu wake na kwamba ni mtu ambaye hakengeuki wala harudi nyuma na ndio akasema min tamami nasiha na katika kutimia nasiha himayatul mujtama' min almukhalafa ni ku, kulinda jamii community kutokamana na kukhalifu dini na bid'atan au maasiatan kwa bid'a kwa uzushi au kwa maasi walmukhalif na yule mwenye kukhalifu pia tunawahifadhi tuna, tuna, tuna umma kutokamana na kuwafuata wa hawa wenye kukhalifu watahdhiru minha na tunawaonya watu na kuwakataza na kuwaonyesha hii ni mbaya wa min ahliha na wa, tunawaonya wale watu kutokamana na watu wale wanaoelekeza wanawaita watu katika maovu wa man anti wa man intishariha na tunazuia isienee wa hadha maqsadun na hii hili ni lengo kubwa sana hili ni lengo kubwa sana iwapo kutapatikana watu wanaoita watu katika ubaya katika kueneza uchafu katika jamii kisha tusiwazuie ubaya kiasi gani utaenea katika watu lakini pale tutakapowazuia watu ili ile amani na khairi idumu ndani ya watu bila shaka ni ni khairi kubwa sana wa hadha maqsadun maqsidun haqqaqahu ahli sunna amaliyan biilmin wa adl na hii ndio iliyotimizwa na ahli sunna kikweli kweli kwa kielimu kwa kwa, kwa kimatendo kwa elimu na uadilifu hawakumdhulumu mtu na wala hawakumsikizia mtu na ndio sababu tukasema kwamba mtu aliyosema kwamba huyu anapaswa kuhamwa wakataja huyu anahamwa kwa sababu kadha wa kadha wa kadha na hiyo pia maelezo ni mengi nitasimamia katika nukta hiyo mwisho insha Allah taala ambayo tutafunga nayo darasa yetu katika malengo ya kuwahama hawa watu ni rujuu almahjuri an khata'i ni huyu mwenye kuhamwa arudi nyuma arudi katika usawa tunamhama tunamhama kwa makosa yake inaokalifu sheria kwa nini tunamhama tunataka arudi katika sheria pale atakaporudi katika usawa bila shaka hatupaswi kuendelea kufanya nini kumkata na kumchukia asema ibn Hani sa'altu Abu Abdullah nimuuliza Abu Abdullah an rajulin mubtadi' limuuliza kuhusu mmoja katika watu wa bid'a da'iyatun da'iyatin katika watu wa bid'a ambaye anaita katika uzushi wake anaoita watu katika mambo yake ya bid'a yujalas je mtu kama huyo tunapaswa kukaa naye na kushirikiana naye kumfanya rafiki akasema Abu Abdullah la yujalas tusikae na mtu kama huyo wala yukallam wala asizungumzishwe la'allahu yarja huenda akarudi nyuma akafuata sawa na vile vile katika kuhama mtu anamhama anawahama watu wa bid'a ikiwa huna uwezi kupambana naye katika kuzungumza naye na hatujadiliani nao lakini ikiwa pia tunawahama katika malengo pia tunawahama ili uhifadhi dini yako kwa sababu ikiwa utamsikiza mtu wa bid'a utamsikiza mtu ambaye kwamba ni muovu manake huenda ukalainika kwa ile potofu yake kwa hivyo dawa ya kutokuharibu kuhatarisha dini yako ni usimsikize mtu wa bid'a usikae naye usifuatane naye ili dini yako iwe katika salama haya ndiyo katika yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameturahisishia na imebaki katika masala haya katika masala haya ya hajri nukta nyingi sana ambazo ni muhimu pia vile vile kumebaki nukta ambayo inabainisha faida je tunapasa ikiwa mtu unayemhama ana nguvu kukuliko wewe wewe ni dhaifu unamhama mtu huyu je kuna faida asahihi ni kwamba kwa sababu umemhama kwa haki ni kwa sababu ya dini haijalishi yeye ana nguvu ama ana nguvu mchukie kwa moyo wako kwa kuwa amekhalifu sheria na maadamu una yakini kwamba wewe katika sawabu na uko katika sahihi haupasi kurudi nyuma katika nini katika mukhalafa katika kule kumchukia kwako katika kumgura kwako na kumebakia pia masala ya masalih yani kuna maslahi ya kugurana kuna wakati ambapo kwamba kuna kuja maslahi huyu mtu anayehamwa akona maslahi gani ni mlango ambao kwamba pia nao ni mzito watakiwa eh, kuangaliwa insha Allah taala Mwenyezi Mungu atuwafikie wakati mwingine tuweze kuja kuzungumzia swala hilo insha Allah taala nitatushikia hapo na naomba maswali yasiyo mengi uh, si mzoefu wa maswali